Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru. U ovim našim emisijama govorimo o propisima naše lijepe vjere Islama, o čistoći, taharetu, namazu, postu, zekatu, hađu, trgovini, nikahu, odnosno braku i ostalim propisima naše lijepe vjere. U našoj zadnjoj emisiji počeli smo govoriti o nekim propisima abdesta, pa smo rekli da se pod abdestom misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela na spomenuti način u šerijatskim tekstovima, u šerijatskim dokazima. O obaveznosti, propisanosti abdesta govori Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga Kur'an i Kerim kako Allah dželle wa Ala spominje abdest i njegovu obaveznost propisanost u šestom ajetu sure Al-Ma'ida kada kaže ja ayuha alladina amanu idha kumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi wa arjulakum ila al o vjernici kada hoćete da namaz obavite kada ustanete da namaz obavite onda operite svoja lica i svoje ruke do iza laktova i potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Također u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam na mnogim mjestima se spominje dokaz da je abdest obavezan. Pa tako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz bez prethodno uzetog abdesta. I brojni drugi hadisi. I sam Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam konkretno prije obavljanja namaza ukoliko ne bi imao abdest, obavezno bi ga uzimao. Stoga su svi islamski učenjaci složni, naprotiv, svi muslimani su složni da je obaveza uzeti abdest za namaz, da se namaz ne može klanjati, niti će namaz biti primljen bez prethodno uzetog abdesta. U našoj prošloj emisiji također spomenuli smo uvjete ispravnosti abdesta. Da bi abdest bio ispravan, mora ga uzimati osoba koja je musliman, koja je umno sposobna, koja je dostigla godine raspoznavanja, da može raspoznavati dobro i zlo, da može nanijetiti i slično, a to su otprilike šest ili sed, šesta ili sedma godina. Zatim četvrti uvjet ispravnosti abdesta jeste da se nanijeti, zatim da se koristi čista voda, da se abdest uzima čistom vodom, zatim da se otklone otkloni svaka prepreka koja stoji na putu dolaska vode do tih dijelova tijela koji se obavezno moraju oprati, zatim obavezno pranje tih određenih dijelova tijela koji su spomenuti u prethodnom ajetu sure El Maide, šestom ajetu sure El Maide, zatim da se ti dijelovi tijela peru uzastopno i bez, bez prestanka. Dakle, to je otprilike nekih devet uvjeta koji se moraju ispuniti da bi abdest bio ispravan. Od tih, dakle, obaveznih dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta da bi abdest bio ispravan, jeste, dakle, cijelo lice, odnosno od vrha čela odakle izniče kosa do ispod brade i od uha do uha s tim da se također moraju isprati usta i nos, zatim da se opere desna ruka od vrha srednjeg prsta do iza lakta lijeva, dakle desna ruka, zatim lijeva ruka do, dakle potrebno je obratiti pažnju od vrha srednjeg prsta do iza lakta, zatim da se potare glava i da se operu noge do iza, do iza članaka i ovo je neophodno oprati makar jedan put, neophodno je oprati jedan put da bi abdest nam bio ispravan. U ovoj našoj emisiji za Allahu dozvolu govorimo o još nekim preporučenim radnjama prilikom uzimanja abdesta, odnosno još nekim dijelovima tijela koje je lijepo oprati ili dakle na koji način se peru spomenuti dijelovi tijela uh, kada je obaveza uzeti abdest, zašto je obaveza uzeti abdest, zašto je preporučeno uzimati abdest i šta to, šta to kvari abdest. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči njegovim propisima, propisima koje nam je on propisao u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. I nastojimo i mi da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više da nam olakša našu vjeru i da nas poduči našoj vjeri jer je došlo u vjerodostanom hadisu kod Bukhari i kod muslima kome Allah želi dobro poduči ga poduči ga propisima njegove vjere. Pa ga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove lijepe vjere Islama. Dakle, od sunneta lijepih pohvalnih radnji prilikom uzimanja abdesta jeste i da se izgovori bismillah da se izgovori bismillah prilikom uzimanja abdesta. Prije nego li otpočnemo sa uzimanjem abdesta, kada donesemo nijet u sebi, onda, dakle, preporučeno je da izgovorimo bismillah, bismillah, bismillah. Dakle, nije potrebno reći bismillahirrahmanirrahim, bez dakle samo bismillah i ništa drugo. Nije prenešeno od Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, da je on učio neke određene dove. Dakle, preporučuje se na početku abdesta da se kaže bismillah zbog određenih hadisa ili posebnih koji se odnose na uzimanje abdesta i općenitih hadisa da je preporučeno svako dobro dijelo odpočeti sa bismillom. I također prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu sam da je na kraju abdesta proučio, učio određenu dakle dovu. To je ono što se prenosi od dova Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem tokom uzimanja abdesta, najbolja uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi ve sellem. Dakle, od sunneta prilikom uzimanja abdesta jeste da se izgovori da se izgovori bismillah. Ukoliko bi se bismillah zaboravila, inšallahu ta'ala, abdest je ispravan. Zatim, e, preporučeno je oprati zube, misvakom ili četkicom, pastom za zube i slično. Zbog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da se ne bojim da ću otežati svome narodu, preporučio bi im pranje usta, pranje zuba kod svakog uzimanja abdesta. Da me nije strah, bojim se da ću otežati svome narodu. Da znam da neću otežati svome narodu, preporučio bi im, odnosno naredio bi im da peru svoja usta, svoje zube kod svakog uzimanja abdesta. Zatim od sunneta je da se odmah na početku uzimanja abdesta, dakle kada se donese nijet, kada se izgovori bismillah, kada se operu ili zubi mi svakom ili četkicom pastom za zube, da se operu šake tri puta. Da se operu, operu šake tri puta ili dva puta ili jedan put, kako je to na sve razne načine činio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zatim, prilikom ispiranja usta i nosa. Prilikom ispiranja usta i nosa preporučeno je lijepo je da se dobro isperu usta i nos, odnosno da se ubaci više vode, malo više vode u usta i nos, i da se na takav način dobro isperu usta i nos. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam na takav način bi ispirao usta i nos prilikom uzimanja abdesta. Jednom od svojih ashaba po imenu Laqit ibn Sabire preporučio je وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا I dobro ispiraj nos osim kada si postač. Osim kada si postač, kada postoji bojazan, dakle, da voda ne siđe u grlo. Zatim od sunneta lijepih preporučenih radnji prilikom uzimanja abdesta jeste kada peremo određene dijelove tijela da trljamo ih prilikom pranja. Da trljamo te dijelove jeli, tijela prilikom pranja, njihova pranja vodom. Također lijepo je da se e, operu dijelovi tijela između prstiju. Dakle, da se protrlja prstima jednim između drugih i također analogno tome da se je li malo protrlja kroz bradu da se provuče prstima kroz bradu onaj koji ima malo malo dužu dužu bradu od sunneta je također da se uvijek da prednost desnoj strani kod dobrih dijela, kod ibadeta, pa i u ovom slučaju kada se uzima abdest da se prvo jeli, pere desna šaka pa lijeva šaka, zatim kada dođe desna ruka pa lijeva ruka, desna noga pa lijeva noga i slično. Od sunneta je također lijepih pohvalnih radnji da se uh, abdest uzima nekada jedan put, nekada po dva puta, nekada po tri puta, odnosno da dijelovi tijela koji se peru više, za koje postoji dokaz da se peru više puta prilikom uzimanja abdesta, lijepo je ponekada ih oprati samo jedan put, ponekada dva puta, ponekada tri puta, a nema smetnje ukoliko bi se jedan dio tijela oprao dva puta, drugi tri puta, drugi dio tijela tri puta, treći dio tijela jedan put i slično. Dakle, nije obaveza prati dijelove tijela samo jedan put ili samo dva puta ili samo tri puta, Pogrešno je objeđenje onih koji kažu da je neophodno svaki dio tijela prilikom uzimanja abdesta oprati tri puta. Ne. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kako bilježi imam Buharija u svome sahihu ponekada bi uzimao abdest prajući, eh, jeli, prilikom uzimanja abdesta prao bi dijelove tijela jedan put, samo jedan put, zatim ponekada bi uzimao tako što bi pravo dijelove tijela samo dva put, jeli dva puta, svaki dio tijela po dva puta, izuzav, jeli, potiranja glave i također prenosi se da bi pravo, pravo po, tri, po tri puta. Tako dakle da nema smetnje naprotiv od sunneta je da se je li nekada pere jedan put, nekada dva puta, nekada, nekada tri puta. I također od sunneta je da se prouči dova kada se završi sa uzimanjem abdesta. Stoji u hadisu Omera ibn Khattaba radijallahu talan koji nam prenosi da je Allahov sallallahu alaihi wa sallam rekao, nema nikoga od vas da kada uzme abdest i uljepša svoj abdest, dakle uzme ga u potpunosti, pa nakon abdesta da kaže Ešhedu an la ilaha illa Allahu vahdahu la šarike lah wa ašhedu an muhammedan abduhu wa rasuluh Dakle, svjedočim da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha jednog jedinog koji nema sudruga, kome niko nije ravan i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ko lijepo uzme abdest pa prouči ove riječi nakon uzetog abdesta otvaraju mu se sva džennetska vrata. Svih osam džennetskih vrata mu se otvara da uđe na njih, na ta vrata na koja god hoće od tih osam osam vrata. Dakle, to je nešto od lijepih preporučenih radnji prilikom uzimanja abdesta. Šta to kvari abdest? Koja dijela, koji postupci, radnje kvare abdest? Poništavaju nam abdest, nakon tih dijela nemamo više abdesta. Ne možemo klanjati, već nam je obaveza da idemo i ponovo uzmemo abdest. U našem narodu, kod našeg naroda, mnogo šta je uvriježeno ukoliko čovjek učini to i to izgubio abdest. Ukoliko učini to i to izgubio abdest. Ukoliko opsuje. Naravno, psovka nije dozvoljena. Nedoliko je muslimanu da psuje. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije psovao. Nije govorio proste riječi. Tako isto i njegovi sljedbenici ne bi trebali da se koriste takvim riječnikom. Međutim, ako se desi da čovjek nešto opsuje, psovka ne kvari abdest. Psovka ne kvari abdest. Kod nas također u narodu je uvriježeno da ukoliko se odrežu nokti, čovjek je imao abdest pa odrezao nokte, gotovo izgubio je abdest. To je isto kao ukoliko se čovjek ošiša. Dobro, imao si abdest, otišao si na šišanje, ošišaš se, jesi li izgubio abdest, nigdje ne stoji u hadisima, niti govoru, islamskih učenjaka, priznatih i poznatih, da to kvari abdest. Dakle, radnje koje kvare abdestu, koliko nam se ovo ili nešto od ovoga desi, nemamo više abdesta. Prije svega, dakle, obavljanje male ili velike nužde. Obavljanje male ili velike nužde, dakle, fiziološke potrebe ukoliko obavi se mala ili velika nužda, više nemamo abdesta. Kao što kaže Allah Jalla Vala, Auđa ahadu minkum minel gaiti. Ili da jedan od vas obavi fiziološku potrebu, nakon toga obavezan je da uzme, da uzme abdest. Kao što i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yakbelu Allahu salate ahadikum idha ahdete hatta je tevodah. Allah neće primiti namaz nijednog od vas kada izgubi abdest odnosno jeli, kada obavi malu ili veliku fiziološku potrebu ili učini nešto drugo što kvari abdest sve dok se, sve dok se ne abdesti. Ukoliko čovjek sumnja da li se pojavilo nešto kod njega, da li mu je potekla mokraća ili slično, dakle nije otišao da obavi fiziološku potrebu, već tokom sjedenja ili obavljanja nekog napornog posla, učinilo mu se uh, da mu se pojavila mokraća, sve dok dakle ne bude ubijeđen da se pojavila mokraća, sve dok ne ustanovi i ne ubijedi se da se pojavila mokraća, on dakle i dalje ima abdest. Ukoliko dođe do izlaska mokraće na neki drugi otvor, dakle ne na dva prirodna otvora, već na neki drugi način dođe do izlaska mokraće ili izmeta iz čovječijeg tijela također abdest mu je pokvaren, jeli, poput katetera. Ukoliko dođe do izlaska nečega drugog, mimo mokraće izmeta iz čovječijeg tijela, poput gnoja, poput krvi i slično, inšallahu ta'ala, ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka jeste da krv ne kvari abdest, da gnoj ne kvari abdest, da sukrvica ne kvari abdest, brojna predanja, hadisi, kazivanja o ashabima prenose se da su klanjali u ranama iz kojih im je curila krv. Ashabi vodili su bitke. U bitkama bili mnogo ranjavani, nisu ostavljali namaz. Klanjali su, klanjali su namaze, a iz njihovih rana curila im je krv. Brojni hadisi govore o tome, tako da uz Allahovu dozvolu je li pojava krvi iz ljudskog tijela ne kvari, ne kvari abdest. Zatim ono što kvari abdest, nakon čega više nemamo abdesta, jeste duboki san, gubljenje svijesti. Na bilo koji način, dakle da čovjek izgubi svijest. Bilo da zaspi ili da izgubi svijest, da padne u nesvijest, time dakle gubi abdest. Neophodno je kada se probudi ili kada dođe sebi, kada dođe mu svijest, kada mu se vrati svijest, neophodno je da ponovo uzme abdest jer je time je li izgubio, izgubio abdest. Dremovnost, li ukoliko čovjek malo zadrijema, zakunja, ne izgubi potpuno svijest, ne zaspi dubokim snom, dakle, ta dremovnost li ne, kvarimo, ne kvarimo abdest uz Allahovu dozvolu. Kako se prenosi da su ashabi sjedili u mesčidu džami Allahovog poslanika, sallallahu ve sellem bili su naslonjeni na stubove, palme i znali bi neki od njih da kunjaju, međutim kada bi se proučio i kamen za namaz, ustajali bi i klanjali bi i ne bi se, ne bi se abdestili. Također, ono što kvari abdest, ono što kvari abdest, nakon čega više nemamo abdesta i ukoliko želimo klanjati, moramo ići i uzeti abdest, jeste doticanje spolnog organa. Doticanje spolnog organa bez pregrade bez dakle zastora, odnosno bez veša, da čovjek ne dotakne preko veša spolni organ. Ukoliko dotakne preko veša, dakle nema smetnje, to ne kvari abdest, međutim, bez pregrade, ukoliko dotakne čovjek svoj spolni organ, time dakle gubi abdest. Pojedini islamski učenjaci uslovljavaju da to bude sa strašću i slično, međutim najbolje izaći iz tog razilaženja i otići, otići uzeti, uzeti abdest. I svakako ukoliko čovjek učini dijelo koje ga izvodi iz islama, time ga izvodi i iz abdesta. Takvo dijelo ga izvodi i iz abdesta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ onaj koji izađe iz imana, onaj koji uznevjeruje, time mu bivaju poništena sva njegova, njegova dijela, pa dakle i dotično dijelo u kome se nalazio, odnosno, odnosno abdest. Dakle, obavljanje male ili velike nužde, fiziološke potrebe, izlazak mokraće izmeta iz čovječijeg tijela kvari abdest, dubok san, gubljenje svijesti kvari abdest, doticanje spolnog organa kvari abdest. Zatim dijelo koje čovjeka izvodi iz vjere kvari abdest. Također bitno je napomenuti e, slično kao i kod mokraće. Ukoliko se pojavi iz spolnog organa čovjeka, tekućina, uslijed napornog mokrenja, nakon, nakon napornog mokrenja dešava se da iz spolnog organa izlazi određena jeli, bijela tekućina. Ta tekućina, ako je čovjek nakon obavljene fiziološke potrebe, male nužde gdje je imao naporno mokrenje, uzeo abdes, pa nakon toga pojavi mu se ova tekućina, ta tekućina mu kvari abdes. Također, tekućina koja izlazi iz spolnog organa uslijed razmišljanja o spolnom odnosu. Uslijed razmišljanja o spolnom odnosu, takva dakle tekućina kvari abdest ona dakle kvari abdest i čovjek je obavezan da, da uzme abdest nakon toga. Zašto je obavezno uzeti abdest? Zbog čega? Koje dijelo kada hoćemo da obavimo, obavezni smo uzeti abdest, a za koja dijela je lijepo preporučeno uzeti, uzeti abdest? Svi islamski učenjaci bez imalo razilaženja slažu se da je obaveza uzeti abdest za namaz. Kada se želi namaz klanjati, obaveza je uzeti abdest. Svi islamski učenjaci slažu se da je nam da je abdest obavezan za namaz. Po pitanju ostalih dijela, ostalih ibadeta, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Dakle, razilaze se. Kod obavljanja tavafa oko kjabe ima učenjaka koji kažu da je obavezan abdest, ima učenjaka koji kažu da nije obavezan abdest. Narošto u velikim gužvama, čovjek izgubi abdest u toku tavafa, teško se probiti kroz gužvu, otići do mjesta gdje se može uzeti abdest, zatim se ponovo vratiti ukoliko si u nekom krugu, trećem, četvrtom, petom, šestom, možda čak i sedmom izgubio abdest, prošlo je mnogo vremena, moraš ponovo iz početka i slično, u tome je tegoba, teškoća za ljude. Pa stoga pojedini islamski učenjaci kažu da nije obavezan abdest prilikom činjenja tavafa i također kažu da nema vjerodostojnog hadisa koji obavezuje na to. Također oko doticanja mushafa bez abdesta postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Ajeti i hadisi koji ukazuju na obaveznost posjedovanja abdesta kada se želi dotaći Kur'an, kažu islamski učenjaci, komentatori Allahove knjige i učenjaci hadisa da se ti kuranski ajeti i hadisi ne odnose na Kur'an, već da se odnose na levh i mahfuz, da ga ne dotiču osim čisti, misli se dakle na levh i mahfuz, njega ne dotiču osim, osim čisti, odnosno meleki, meleki pisari i slično. Dakle, bitno je ovo da se zna, da je neophodan abdest za namaz. Kod ostalih dijela ibadeta, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje je li abdest obavezan ili ne, u svakom slučaju najbolje je da čovjek bude stalno pod abdestom. I također došlo je u hadisu, doista ne ustrajava u abdestu osim mu'min, osim vjernik. U abdestu ne ustrajava osim, osim vjernik. Pa je najbolje dakle da čovjek bude stalno pod abdestom. A lijepo preporučeno, posebno preporučeno uzimati je abdest u sljedećim situacijama kada se želi učiti Kur'an svakako zbog jeli, posebnosti Allahovog govora, Allahove riječi, Allahove knjige. Također kada se želi zikriti spominjati, veličati Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, kod svakog namaza, lijepo je, dakle, uzimati abdest za svaki namaz. Nije obaveza, dakle, nije obaveza, lijepo je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nekada bi je li u određenim situacijama stalno za svaki namaz uzimao, uzimao abdest. Također onome koji je džunob, koji nije u mogućnosti odmah da se okupa, je li lijepo je da uzme abdest ukoliko želi da je ili da ili da spava. Također, lijepo je preporučeno je uzeti abdest prije samog kupanja. Kao što bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam prije nego li bi se kupao, sapravo cijelo tijelo, prvo bi uzeo abdest kao što uzima abdest, abdest za namaz. I svakako lijepo je preporučeno je od sunneta je da se uzme abdest prilikom odlaska na spavanje. Prije nego li se ode na spavanje, lijepo je preporučeno je uzeti abdest, kao što je to Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam, spomenuo u hadisu Bara ibn Adiba, preporučio mu, oporučio mu, dao mu uvasijet da kada ode na spavanje, kada želi da ide na spavanje, da prije toga uzme abdest, kao što uzima abdest za namaz i da legne na desni, na desni bok inšallahu ta'ala, u našim narodnim emisijama, budući dakle da je ovo bitno, da je bitan abdest u našim narodnim emisijama, ako Bog da govorimo o greškama, brojnim greškama koje su prisutne u našem narodu prilikom uzimanja abdesta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovim propisima, njegovoj lijepoj vjeri, da budemo od onih kome Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati njegovoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najljepši način.